Yeah. bona nit. Avui a Ones de Pau tenim un programa a tres bandes, l'Índia, Espanya i Guatemala. A la primera banda tenim a Mahatma Gandhi, a la segona banda l'exèrcit espanyol i a la tercera banda la guerrilla de Guatemala. no és cap jugada impossible, simplement intentem entendre i explicar què és i com es viu la pau des de diferents perspectives. No espereu cap jugada virtuosa ni cap carambola. L'autèntica jugada a tres bandes només la pot crear el sentiment, el pensament i l'acció que van en una mateixa direcció. Comencem les zones de pau amb un fragment sonor de cada una de les tres bandes i a continuació escoltem els tres blocs complets del programa. Aquesta no violència gandiana és el que realment va sorprendre a tothom, els britànics els primers. Com l'oposició al colonialisme no venia d'una guerrilla, <laughs> d'una lluita anticolonial clàssica, diguem, a les muntanyes, <laughs> uns quants, sinó que venia d'un personatge i els milions de seguidors que tenia que varen decidir utilitzar un llenguatge completament desconegut a la política, que és utilitzarem la no violència ahimsa, la no violència. En los años 79, 80, 81 hay una incorporación masiva de, los pueblos indígenas, del pueblo maya a la lucha, al movimiento revolucionario. Lo que pasa que el precio de la lucha armada es muy alto, el precio ha sido muy alto, pero ¿y cuál es el precio de no luchar? ¿Cuál es el precio de no ejercer sus derechos? A decir, o sea, mueres luchando o mueres de hambre. L'ajuda humanitària no distingeix entre agressors i agredits. Ajuda a totes les parts per igual. Eh? Per tant, és impossible que aquesta missió la pugui portar a terme un home armat i a més de l'exèrcit, perquè l'exèrcit mai és independent, mai és neutral, per tant, d'ajuda humanitària, res. Però, en canvi, aquest és el gran argument i el gran subterfugi que utilitza l'estat espanyol i molts altres estats per dir que envien tropes a l'exterior. Ones de Pau, a Contrabanda FM. L'Agustí Pàniker, escriptor i editor de l'editorial Cairós, ens parla de Mahatma Gandhi. Sens dubte va ser un personatge excepcional i és veritat que ja fa 60 anys que el van assassinar i encara avui dia continua sent un referent imprescindible, com a mínim a la Índia, però jo em sembla que a tot el món. Eh? Mohandas Karamchand Gandhi va néixer el 1869 i morint el 1948 Fou més conegut entre els seus com a Mahatma Gandhi. Aquest títol de Mahatma li fou concedit pel poeta Rabindranath Tagore l'any 1920. Hi ha molts noms sí, per, molts noms. per sí, nombrar Gandhi. Sí, sí, moltíssims. Potser el més conegut a la mateixa Índia eh, és Mahatma. Maha vol dir gran i Atma és ànima és la gran ànima, eh? és el gran ésser que ha realitzat a la Índia eh, és qui ha realitzat la divinitat o la sacralitat amb ell mateix i com tu deies li va concedir Rabindranath Tagore que li van donar el Premi Nobel i li va concedir bueno, eh, així carinyosament i ràpidament va esdevenir un mot <laughs> molt popular per Gandhi L'Agustí Paniker, que avui ens acompanya, coneix molt bé el jainisme i, podríem aprofitar per preguntar-li doncs, quin és a, aquest, a, aquest tradició. significat dels jaïns, aquesta tradició i sí, quina influència sí. pot tenir amb Gandhi molta, molta, de fet com tu dius Gandhi pertany a una de les castes de comerciants de la Índia Occidental Gujarat és aquest estat que està tocant al Pakistan eh? i de fet Port Bandar el, el, el poble on va néixer és, bueno, és, a, a, té un port <laughs> és al costat del mar i ha sigut sempre una ciutat de comerciants Eh, moltes, aquesta macrocasta de comerciants a la Índia es coneix com a Bania i n'hi ha tota una secció que és hindú i tota una secció molt important que és Jain podem dir que Gandhi és un mig jain <laughs> i ell sempre ho va reconèixer la influència que el jainisme va tenir dins de la seva, de la seva filosofia del seu pensament, inclús de la seva lluita política hem de dir aquí per fer res, cinc cèntims del jainisme és la religió de la no violència Eh? És l'eix d'aquesta tradició en tots els sentits, amb la pràctica, amb l'art, amb la dieta, eh? amb la filosofia, sempre és la idea de la ahimsa, la no violència. I com tothom eh, sap, o com a mínim recorda, eh, Gandhi va utilitzar aquesta mateixa idea a la seva vida personal, inclús amb un eh, tarannà més polític, eh, envers a la independència de la Índia, eh, la descolonització de la Índia dels britànics. Ell sempre va reconèixer la seva deuta amb els jaïns i de fet l'únic mestre espiritual que va reconèixer que va amb, amb nom i cognom <laughs> eh, que li va influir decisivament a la seva vida va ser un jain, Rai Chambai eh, que va viure a principis del segle XX i, i bueno, Gandhi sempre el va considerar un dels mestres que va tenir la no violència va lligada a, a molts altres temes més enllà del fet d'alliberar-se de, de l'imperi britànic i de la invasió. És Clar. una no violència contra tota acció que ah, impossibiliti sí. la llibertat de, sí, de viure sí. dignament. No? Aquesta no violència gandiana és el que realment eh, va sorprendre a tothom, els britànics els primers com l'oposició al colonialisme no venia d'una guerrilla, <laughs> d'una lluita anticolonial clàssica, diguem, a les muntanyes, <laughs> uns quants, sinó que venia d'un personatge i els milions de seguidors que tenia que varen decidir utilitzar un llenguatge completament desconegut a la política que és utilitzarem la no violència. Això que avui dia tots demanem que els polítics i els les grups i col·lectius que persegueixen determinats eh, objectius utilitzin, la no violència, eh, el pare de tot això és el senyor Gandhi. Ara bé, la seva no violència, encara que és jaïn vishnuista, ell vol utilitzar un tipus de confrontació no agressiva però molt ferma, eh? vull dir, això no, no, no, no, no ens hem d'enganyar. Eh, ell fa de Junís a la mort, eh, <clears throat> per morir i aconsegueix molts objectius eh? davant del perill de la mort del mite <laughs> els líders polítics prefereixen fer algunes petites concessions però ell està utilitzant inclús una agressivitat hi ha tot un psicoanàlisi de Gandhi <laughs> eh, de, Erickson eh, com utilitza aquesta agressivitat contra ell mateix eh, <clears throat> però amb la peculiaritat de que sí que té unes unes conseqüències polítiques molt concretes eh? Eh, i de fet al final Gandhi canvi eh, no és només ell eh? no hem de centralitzar la independència de la Índia només en la figura de Gandhi eh? seria molt injust amb altres corrents amb altres personatges però sí que és clarament un símbol eh, d'aquest moviment quin és aquest secret que permet aquesta cohesió de tants milions de persones? Sí, el, el, la cohesió, és clar, és un missatge, és unir aquests milions de persones tan diversos amb un objectiu polític, eh, amb aquest component espiritual sempre, eh, comú. Després, la seva utopia, la seva idea d'una Índia eh, plena de poblets, virtualment anarquista, eh, sense govern, aquest és l'ideal gandià, tots fent les seves feines tradicionals d'aquí Eh, les robes tradicionals eh, i els talars eh, eh, sense distinció de castes amb una manera molt frugal molt ascètica, molt austera eh, evidentment això és una utopia en aquest món d'avui en dia inclús als anys 40 completament irrealitzable no? Eh, però és un referent que els indis no han volgut deixar de costat no s'han decantat per això, però eh, el varen voler tenir com a referent, eh, si vols, a la rerefons eh, de, la seva, de la seva política. Molt bé. El mateix Mahatma Gandhi deia, no, no sé exactament en quines paraules, però sí que deia que si hagués de tornar a néixer, voldrien, desitjarien néixer entre les castes dels pàries, dels intocables. Mm jo no utilitzaria el terme pària ni el terme intocable ells mateixos ara agafen el terme dàlit eh, que té una connotació molt més política i vol dir el, el que està oprimit, oprès eh? i eh, inclús l'apel·latiu que Gandhi els hi va donar Harijan, fills de Déu el troben massa paternalista eh? i no els hi agrada de fet és bastant inclús i aquí Gandhi potser és més ambigu del que sembla eh, ell ha quedat, ha passat a la història com el gran defensor dels intocables, dels Harijan, com ell li deia, o d'àlits, com ells ara eh, els agrada dir, però en canvi eh, la seva crítica al sistema i a la societat de castes no deixa de ser bastant suau eh? i en canvi el seu gran enemic polític, que era un intocable, el doctor Ambedkar, que és el pare de la Constitució de la Índia i que va ser un gran enemic polític eh, eh, de Gandhi, ara és la persona que la Índia mateixa reivindica com el veritable pare dels moviments d'alliberació, d'emancipació dels intocables. És un personatge que aquí no coneixem eh, ni molt menys, però que la història l'ha posat una mica en el seu puesto. Per tant, aquest comentari que feies de Gandhi a mi em sembla una mica paternalista, no? Uh, sí, a mi m'agradaria estar entre els pobres, néixer entre els pobres. És un llenguatge que potser nosaltres com a cristians eh, fonamentalment aquí a, a, a, a Catalunya o a Europa entenem molt bé però que en el context indi mm, té unes altres connotacions eh? Molt bé. Um, Gandhi fou el primer membre de la seva família que creuà l'oceà per anar a estudiar a Anglaterra, l'any 1887. Gandhi estudia dret a Londres i coneix l'Anglaterra victoriana d'aquells temps, de finals del segle XIX. Mm, què podríem destacar d'aquesta època per entendre la personalitat que s'està sí. creant dins de Mahatma Gandhi? Sí, eh, és que Gandhi és bastant paradigmàtic de la situació de la relació colonial eh, perquè ell és un indi però que com tu estàs dient realment ell es forma professionalment com a advocat en realitat i, i, i s'impregna de molts elements de les ideologies, de les filosofies dels sistemes polítics occidentals de fet ell, encara que és gujarati el gujarati va ser sempre la seva llengua mare però després l'anglès és l'altra segona llengua i el hindi també eh, com molts indis de l'època i ara és políglota però políglota en tots els sentits coneix els valors de la Índia i les tradicions de la Índia, però coneix els valors i les tradicions eh, d'Occident. I de fet, ell té, eh, amb ell conflueixen molts vectors és, per una banda, fill de les tradicions bànies, eh, d'aquestes castes de comerciants que són molt ascètiques eh, de l'ascetisme, molt vegetarianes, eh, molt el, els valors del, del, de la frugalitat, de la castedat, de l'austeritat, de la veracitat, tots aquests punts que hi va fer la promesa de, de, de complir, això forma part del seu bagatge cultural com a bània, eh, com un vishnuista jain, però al mateix temps ell s'impregna del cristianisme eh, Anglaterra eh, i, i dels valors de la modernitat perquè després, després li donarà la volta eh, però ell eh, Anglaterra els coneix perfectament i després posa en pràctica eh, la seva carrera comença a Sud-àfrica que és una altra part de l'imperi eh? no és la Índia però continua sent l'imperi britànic allà ell pot viure en pròpia pell la discriminació per qüestions de raça eh? I, i pot començar a entendre una mica la situació també del, del, del subjecte colo, colonitzat eh? I, i aquí en realitat és a Sud-àfrica on comença la seva carrera política no? Ones de Pau, a Contrabanda FM a Sud-àfrica, d'advocat passa a activista i neix el moviment Satyagraha, que és la força de la veritat. Gandhi és empresonat, però aconsegueix doncs, també seguir treballant com a activista, organitza la Creu Roja Índia i funda un hospital i l'any 1901 edita un diari que es diu l'Indian Opinion. Continua la campanya contra les injustes i racistes del govern i el 1915, després de 20 anys de lluita i ascetisme, retorna victoriós, entre cometes, a l'Índia. L'any 1916, en un acte públic a la Universitat de Benarés, Gandhi es bronca als anglesos, als polítics locals corruptes, i Gandhi organitza les primeres respostes pacífiques a la invasió britànica. Agustí, sí, sí, com... anem, directament a aquesta part final. Sí, sí, com és sí. aquesta resistència sí. no violenta que organitza Gandhi amb els Sikhs en un primer moment? Sí, amb, amb tothom. Eh, vull dir, aquí has esmentat moltíssimes coses. Eh, per una banda, la contradicció de la colonització. Sí. Com Occident i Gran Bretanya, més que ningú, que parla de la democràcia, parla de les llibertats, parla, com encara parlem avui dia, dels nostres valors eh, d'igualtat, de fraternitat, de llibertat. Eh, tots aquests valors són legítims a la seva pròpia terra, però són il·legítims quan es parla de donar-lo als súbdits eh, de les colònies, a Sud-àfrica, a la Índia o qualsevol altre país o, o part del món que ha estat colonitzada i llavors Gandhi explota aquesta contradicció no? Eh, vostès són molt liberals a casa seva però en canvi a la colònia <laughs> ens tracten eh, amb la diferència colonial que normalment es tradueix la justificació per poder justificar aquesta contradicció durant tot el segle XIX s'inventa la teoria de les races Llavors és una qüestió racial. Els blancs poden tenir aquests nivells de civilització perquè estan més desenvolupats que els indis, que els xinesos, que els negres, que els que siguin. No? Eh, evidentment això avui dia ja no s'aguanta, però durant tot el segle XIX eh, i bona part del XX, eh, aquesta visió racialista eh, del, de l'univers era la, quasi un dels paradigmes eh, eh hegemònics dins de la mentalitat eh, colonialista. No? Gandhi rebutja tot això i s'enfronta Primer d'una forma bastant tímida, eh? hem, hem de dir, i, i a poc a poc va agafant empenta. Eh, i, I jo crec que és important esmentar que en la seva fase a, a Anglaterra i a Sud-àfrica, ell, en realitat, i aquesta és inclús la, la, la, la, la recontraparadoxa eh, de tot això, s'acaba familiaritzant amb la seva pròpia tradició, la hindú, amb, eh, a través per exemple, la Bhagavad Gita, que és un dels textos fonamentals dels indis, que Gandhi sempre el va considerar el seu llibre de capçalera, eh? el llibre més important de l'hinduisme, i personalment per ell, que després va fer inclús un comentari molt interessant, i que és un text molt potent, molt interessant, molt profund. Però ell va conèixer la Bhagavad Gita no en sànscrit, ni tan sol en gujarati, que seria la llengua materna. La va trobar a Anglaterra, la va llegir i va prendre la Bhagavad Gita en anglès, amb la versió dels teòsofs, que era una corrent esotèrica espiritualista d'occidentals enamorats de la Índia eh? I, i de l'hinduisme i del budisme. Per tant, ell es va familiaritzar amb la seva pròpia tradició de la veu eh? i de, pel filtre eh, de la llengua anglesa i de la filosofia teosòfica, que és estrictament occidental. D'aquí la complexitat d'un personatge com Gandhi, on n'hi han influències cristianes, de la modernitat, liberals, bisnuistes, teosofistes, jaïns, inclús islàmiques, sufis, etc etc etc. no? Sikhs, després hi va Eh, començar a fer molt, molt a moure, eh? va començar a ser les seves campanyes, després més enllà de qualsevol religió eh? de qualsevol casta, de qualsevol col·lectiu però jo crec que és important remarcar que eh, amb ell eh, coincideixen moltíssims vectors és un personatge molt complex eh, per exemple, ell està constantment fent dejunis dejunis a la mort Eh? Això que ara alguns eh, <laughs> activistes polítics eh, han, han copiat eh, des, de, eh, des de llavors. No? Eh, si no aconsegueix una sèrie d'objectius, ell comença un dejuni eh, amb, fins a la mort, fins que els líders polítics eh, canvien eh, i, i concedeixen. Eh? Però aquí hem de dir dues coses eh, molt interessants. Una, això ho copia ell dels activistes irlandesos però, per una altra banda, la, la pràctica espiritual més típica dels mànies, dels gujaratis comerciants, és el dejuni. Per tant, ell agafa una cosa que és pròpia eh, de la seva tradició amb el filtre de la visió política irlandesa eh? i l'utilitza eh, pels seus propòsits polítics a la Índia durant els anys 20, els anys 30, els anys 40. Eh? Això dona idea de la complexitat d'aquest home eh? i de lo interessant eh? que és aquesta relació eh, colonial. Ones de Pau, a Contrabanda FM. és un referent, eh, potser dins del llenguatge polític del segle XX és l'utopia, perquè no deixa de ser eh, eh el seu projecte d'una Índia eh, autàrquica, i, etc no deixa de ser una utopia, però potser és l'únic missatge polític nou del segle XX perquè tots els anteriors són del segle XIX, inclús el marxisme i la seva versió leninista o maoista són eh, tradicions del segle XIX. L'única novetat política del segle XX és la de Gandhi. I aquí hem de dir que ell és, com tu deies, el yogui ficat a polític. I això és una imatge realment peculiar, especialment <laughs> per Occident, eh, inclús per la Índia. Aviam, no, no hem de fer aquí ara eh, el, el polític indi, i, i avui en dia evidentment, però històricament també ha estat fonamentalment un home o una dona, perquè hi ha hagut moltes eh, molt pragmàtic i molt maquiavèlic i abans de consideracions més eh, espirituals o eh, el que importa és el benestar del seu poble per tant si ha de fer la guerra eh, si ha de condemnar a mort eh, eh, eh amb, amb una, eh, doncs ho farà sense cap mena de dubtes. És molt maquiavèlic i hi ha inclús els textos de politologia indis, ma, el Maquiavel no té res, <laughs> vull dir, és quasi una, un, un aprendiz que es diu en, en, en castellà. Eh, tot això, dit això, també és veritat que la Índia mai oblida que el polític sense un suport espiritual, eh, per pur pragmatisme i utilitarisme, no té sentit ha de tenir un suport, diguem, més profund, eh, més elevat, més espiritual, i sempre els polítics indis, mm, encara que ells poguessin, potser siguessin molt pragmàtics eh, i, i, i molt poc <laughs> espirituals, sempre han tingut el seu mestre, sempre han tingut el seu assessor, i lo important en el cas de Gandhi és que aquestes dues figures coincideixen amb la mateixa persona i això és una imatge que a la Índia no tampoc ha estat infreqüent el yogui polític hem d'entendre aquí la paraula yoga l'entenem una mica com aviam, com el pilates <laughs> com una sèrie d'exercicis físics sobretot, com una gimnàsia eh? a la Índia yoga no vol dir això o tothom pot entendre que hi ha una manifestació física però yoga mm, podríem traduir per un camí espiritual una, un camí, una vida espiritualment orientada, això és el yoga i un yogi és qualsevol persona amb una inclinació molt espiritual molt religiosa que té molt en compte d'una sèrie de coses ètiques eh, amb una sèrie de valors eh, determinats i que potser té unes pràctiques psicoenergètiques o psicofísiques determinades no? però un yogui és de, abans de tot una persona religiosament inspirada Gandhi és clarament un yogui a la seva pròpia vida i porta aquests valors al terreny de la política i aquesta és la gran innovació gandiana no? Mm realment el contrast és molt, molt salvatge, diguéssim, quan es veuen fotografies de principi de segle XX amb aquests polítics militars, molts d'ells, i Gandhi amb les seves robes doncs, senzilles, sí. de cotó, mig despullat i nu, sí, sí. i amb aquesta senzilla, senzillesa que el caracteritza davant d'aquesta fèrrea posició sí. militar, no? Això ja ho deien els britànics quan Gandhi va fer un viatge a Londres als anys 30, era clarament ja el líder eh, del moviment independentista o de descolonitzador i bueno, pues, en el seu moment el van cridar a Londres, eh, Anglaterra per, eh, com a interlocutor aviam, per, per, per parlar d'aquests temes i llavors hi havia el primer ministre, això és una anècdota eh, hi havia el primer ministre eh, que el veu venir, el veu pujar a les escales amb tota la gent, eh? i veu aquell personatge petit, petit, tot primet, amb aquelles robes, com tu dius, eh? Eh, i li comenta al seu assessor, diu, ui, amb aquest home no ens entendrem, s'assembla massa a Jesucrist. No? Eh, això és, és bastant eh, simptomàtic, per una banda, de la confluència de factors amb Gandhi. Gandhi sap molt bé parlar als britànics perquè sap parlar el seu llenguatge no només a l'anglès, eh? m'estic referent, coneix perfectament els valors dels britànics eh? I, i, i li, els hi pot parlar en el seu llenguatge i pot marcar la contradicció eh? hem de ser tan liberals a casa i tan poc liberals a la colònia eh, eh? però al mateix temps ell encarna aquesta santedat eh? aquests aspectes renunciatoris del, de l'home sant, del iogui amb la política que el fan un interlocutor molt difícil, perquè ara no hem d'idealitzar tampoc aquest personatge Gandhi perquè té les seves contradiccions, com no pot ser per una altra banda d'una altra manera, no? com, com tot mortal, eh? perquè és el yogui que ell pensa que és l'únic portaveu dels intocables, dels indis eh, eh, eh i, i, i té aquest punt una mica autoritari inclús com jo sóc l'únic portaveu dels indis, del poble indi davant dels britànics i no vol escoltar altres opinions altres enfocs, altres matisos com el que mencionava abans de l'intocable Ambedkar, per exemple, eh? o, o, o d'altres o d'altres opinions. No? Per tant, hi ha també una contradicció amb el que creu que detenta la veritat no? Um, ell, ell mateix, el mateix Mahatma Gandhi, escriu en un moment donat que quan hom treballa, quan un home treballa per un ideal, esdevé imparable. Sí. Sí. Això suposo que és la seva força, és no? És la seva força. Eh, ell té un mèrit impressionant, que és poder cohesionar aquells milions de persones lo que és veritablement un continent, perquè la Índia no és un país, és un continent. Eh, vull dir, l'únic símil comparable a la Índia és la Unió Europea, eh? és on hi ha eh, centenars de llengües i ja no sabem quants dialectes. Eh, només per dir una xifra, a la Índia, avui en dia, n'hi ha 14 alfabets 14 alfabets diferents. A la Europea n'hi ha 3, no? Hi ha, hi ha el llatí, el grec i el cirílic. Eh? A la Índia n'hi ha 14. Eh, n'hi ha 9 religions eh, i, i, i que porten milers d'anys convivint, o més bé o no també, eh? però n'hi ha sics, n'hi ha budistes, n'hi ha jaïns, n'hi ha hindús, n'hi ha musulmans, n'hi ha cristians, n'hi ha jueus, etc etc etc. N'hi ha 4.000, 5.000, 6.000 castes, no sabem quants. Com cohesionar tota aquesta eh, impressionant, brutal diversitat eh, és dificilíssim eh, i aquí hi ha el mèrit de Gandhi i del seu moviment Eh, durant els anys 20, 30 i 40 de poder eh, agafar el de casta alta i el de casta baixa el ric i el pobre el de Kashmir i el de Tamil Nadu vull dir, un que és del, del, del nord de la Índia i un altre que està 3.500 quilòmetres al sud eh, i que té una altra llengua, un altre món una altra religió, una altra cosa cohesionar tota aquesta població de la forma com ho va fer ell això és d'un gran mèrit eh? aquest és potser el, el punt més, més important i d'aquí que fos el Mahatma, no? la gran ànima. <clears throat> Després és veritat que la Índia s'ha decantat per un altre missatge, eh? no necessàriament el, que, el ha, però no deixa de ser el referent, la consciència de la nació. No? Inclús ell mateix, tots els seus últims anys, els anys 40, ja va delegar a Nero, que seria el primer ministre amb la Índia independent, ja el va designar com el seu successor i Nero és clarament una persona molt modernista és ateïsta eh? és molt socialista és molt racional eh, ell les tradicions espirituals les veu amb certa mm, escepticisme eh? Gandhi anomena aquest personatge com el seu successor eh? però l'anomena sabent que el tindrà el seu propi missatge com a referent eh? com a consciència i la Índia no ha d'oblidar mai aquests elements eh, aquests valors eh? que Gandhi mateix representa. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Després d'escoltar Agustí Pàniker, ara escoltarem la segona part d'una entrevista que vam fer ja fa un parell de setmanes amb en Pere Ortega, que és investigador en temes de pau, desarmament i economia de la defensa del centre de l'AS. Pere, comenta'ns una miqueta més quina és aquesta tendència actual de legitimar d'alguna manera organitzacions com la OTAN a partir d'ajuda suposadament humanitària que els exèrcits porten a altres països lluny de les seves fronteres. En aquest moment l'estat espanyol acaba d'ampliar mm, la possibilitat d'enviar forces a l'exterior. Fins ara s'havia autorregulat el límit a 3.000 soldats en l'exterior. En aquest moment la ministra Chacón ha dit que no, que això és una xifra ja inassumible i que hem d'ampliar-ho a 7.800. Encara no ha estat aprovat dintre del Parlament, però segur que es farà. Això si s'analitza el per què, eh, un se n'adona que al marge d'aquestes possibles ajudes humanitàries o, o intervencions en defensa de la pau, etc., que són els arguments que ens donen els governs, és una petició expressa de l'Aliança Atlàntica i de l'OTAN que recomana un major compromís en els conflictes que hi ha en aquest moment en el món, sobretot en la guerra contra el terrorisme, que s'ha convertit en el principal enemic abans era la Unió Soviètica, avui en dia el subterfugi, el, el, la principal causa de mantenir aquestes coalicions militars tan poderoses com l'OTAN o inclús eh, dels propis exèrcits és l'anomenada guerra contra el terrorisme. Aleshores, es vol que Espanya es comprometi més en l'exterior a l'enviament de més tropes. És veritat que en alguns casos podríem considerar que aquestes missions a l'exterior obeeixen als interessos de les Nacions Unides, quan demana un major compromís en alguns dels conflictes que hi ha en el món. Però altres vegades veiem que és al revés, que és per les exigències de l'Aliança Atlàntica, o sigui, de l'OTAN, i per tant dels Estats Units, com ha estat en els casos d'Afganistan, sobretot, on hi ha en aquest moment 800 soldats espanyols i que es pretén ampliar el nombre de tropes en allà. Això no té res que veure amb l'ajuda humanitària no ens enganyem. L'exèrcit espanyol a Afganistan no està portant ajuda humanitària. L'exèrcit espanyol a l'Afganistan està en les tropes de l'ISAF, que se'n diu, col·laborant sota el mandat de l'Aliança Atlàntica, de la OTAN, i col·laborant amb la operació Llibertat Duradora, que és una operació il·legal i d'ocupació d'Afganistan. Eh? Aquesta operació no està refrendada per Nacions Unides i, en canvi, les tropes de l'ISAF, de l'OTAN estan col·laborant amb, amb els Estats Units, amb la llibertat duradora. Per tant, és una operació clarament, al meu entendre, il·legal i injusta i immoral les tres coses. Per què? Perquè la resolució que va portar en el seu dia a les Nacions Unides, que va ser després de l'atemptat de l'11 de setembre del 2001, eh, no esmentava en cap moment a Afganistan com cap objectiu d'atac, sinó que va dir simplement que els Estats Units tenia dret a defensar-se. Evidentment, tothom té dret a defensar-se, els palestins també tenen dret a defensar-se de les agressions de l'estat Israel. I per tant, sota aquesta resolució, els Estats Units van llançar un atac desproporcionat sobre Afganistan i el caos que ha creat que ha creat en Afganistan no és menys important que el creat a Iraq. Per tant, d'ajuda humanitària, res. Però, en canvi, aquest és el gran argument i el gran subterfugi que utilitza l'estat espanyol i molts altres estats per dir que envien tropes a l'exterior en defensa de, uh, del dret humanitari. Mira, el dret internacional humanitari, creat ja fa molts anys i que continua sent vigent avui en dia, diu estrictament que l'ajuda humanitària sempre ha de ser neutral, independent, universal, i aquests principis és impossible que els compleixi les forces armades. És més, l'ajuda humanitària sempre es fa amb homes desarmats, perquè si no l'oposició, eh, el grup enfrontat amb el que s'està fent en guerra, considerarà que l'ajuda humanitària és partidista. O sigui, l'ajut humanitària no distingeix entre agressors i agredits. Ajuda a totes les parts per igual. És la missió de, la, de les ONGs d'ajuda humanitària, la Creu Roja i de totes. Eh? Per tant, és impossible que aquesta missió la pugui portar a terme un home armat. Quan dic armat, a més de l'exèrcit, perquè l'exèrcit mai és independent, mai és neutral, obeeix a les eh, directrius polítiques del propi estat. És impossible. Per tant, això és, un, és maniqueu, és fals. Al mateix temps, també hem pogut comprovar com tant eh, les unitats de guerra de l'OTAN com les unitats diplomàtiques de Nacions Unides, a l'hora de la veritat, eh, a l'ex-Jugoslàvia, per exemple, tampoc eh, van actuar. Vull dir que el, el, recordem els cascos blaus, per exemple, ben armats ells, com no van mm, reaccionar quan tenien l'obligació i el dret de reaccionar per defensar la població. Van quedar com espectadors. Sí, el drama dels cas blaus i de Nacions Unides és que Nacions Unides no disposa de, de soldats propis, de cossos preparats per intervenció en els conflictes quan la comunitat internacional ho vol. O sigui, en realitat són soldats cedits pels estats. Eh? Això, la diferència és notable. Eh? O sigui, són els estats al final els que mediatitzen que aquests soldats actuin o no actuin, perquè ni cap estat vol deixar soldats a Nacions Unides per portar el cas blau perquè li matin, perquè sempre és allò de que, eh, sobretot, els soldats propis no han de caure. Que caiguin els contraris, no importa. Que caigui la població civil, no importa. Estàs parlant del cas de, de Bòsnia, de la guerra de Iugoslàvia, i és, suposo que et refereixes al, al cas d'Esberbenica, on en van matar gairebé a 8.000 persones, una matança atroç, davant dels cas blaus que no van actuar -huh. Eren soldats holandesos, casblaus sí. holandesos, que van rebre ordres de no actuar. Això és, mm, evidentment, execrable, condemnable i ens demostra el fracàs també de Nacions Unides i dels cas blaus, perquè en aquesta tessitura, davant dels conflictes que hi ha en el món, no són capaços d'actuar o, o posar-hi fi. Per tant, és una qüestió a revisar. Mm, evidentment, amb això què vull dir? Que les Nacions Unides, tal com estan funcionant avui en dia, no ens serveixen. I no ens serveixen per moltes raons. La primera, perquè el Consell de Seguretat és presonera de les grans impotències mundials i aquestes impotències són les que més gasten en despesa militar, les que més eh, fan comerç d'armes, perquè les cinc són les grans potències nuclears i són Estats Units, Rússia, Xina, Gran Bretanya i França. Per tant, són presoners d'unes Nacions Unides segrestades per cinc potències. I després, hasta que no ens alliberem d'això i que després sigui més democràtica les pròpies Nacions Unides i el seu Consell de Seguretat i puguin disposar algun dia de cossos, no necessàriament exèrcits, de cossos formats especialment per la intervenció i la prevenció dels conflictes, no, no ens en sortirem. Ones de Pau, arroba altaveu.org. tornem una mica al, al, al paper de l'exèrcit espanyol perquè també ha viscut unes transformacions importants des de que la mili va deixar de ser obligatòria, es va professionalitzar aquest cos de seguretat de l'Estat. Mm, bé, quina és la situació actual de els comandaments militars, dels soldats, de l'estructura en, en general? Breument, Pere, si us plau, explica'ns-ho. L'exèrcit espanyol ha patit una transformació, evidentment, es va passar de l'exèrcit de lleva de 240.000 efectius fins a l'any 1999, fins als 140.000 actuals. D'aquests 140.000 actuals hi han 50.000 comandaments, per tant, ja queden 80-90.000, o sigui, en realitat estem tocant gairebé a un i mig soldat per comandament. Això ja te diu la desproporció que hi ha entre soldats i comandaments. A veure, repeteixo, si us plau, Pere. 70.000 soldats i 50.000 comandaments. Per tant, aquí hi ha una desproporció. Un no sap, ja, ja un <laughs> es pregunta si es vol mantenir tant exèrcit de soldats, si és precisament per justificar que existeixin 50.000 comandaments. Eh? Primera contradicció i primera pregunta que ens hauríem de fer. La segona, per què serveixen 130.000 soldats si el màxim que tenim que aspirar per intervenir a l'exterior han estat fins a 3.000 soldats i ara arribarem a 7.800. Per tant, la resta dels 7.800 fins als 130.000, per què serveixen? Per què serveixen? Perquè anem a suposar que eh, com que aquests soldats que van a l'exterior a intervenir en, en suposades, ja això ja ha quedat dit, no me repetiré, suposades ajudes per la pau o de defensa dels drets humans o de fer ajuda humanitària, doncs, diguem així, com que es van rotant, diguem així, anem a donar, multipliquem-los per 3, 7.800 per 3 són 24.000 amb unes forces armades de 24.000 soldats en tindríem prou, no necessitaríem 130.000, perquè la resta dels 24.000 fins als 130.000 que fan. Ara s'han inventat una cosa nova que es diu un, un, Unitat Militar d'Emergències, la UME, que ha de proporcionar ajuda davant de catàstrofes civils, o sigui, davant de huracans, vessament de petroli com eh, va passar a Galícia, o davant d'incendis, o davant de grans nevades com aquests dies, aquesta UME, Unitat Militar d'Emergències, que és de l'exèrcit, actuarà com a protecció civil. I jo em pregunto, per què han de ser militars? Els mateixos militars que van amb fusells, armats amb tancs, avions de caça, eh, i, i han de prevenir eh, una catàstrofe natural, no seria més barat i efectiu crear cossos de protecció civil eh, civils, autènticament civils, que no fossin militars, que anéssim a un uniforme i, i, amb, i amb metralletes, eh? seria molt més barat i segurament més eficient. Per què? Perquè s'està buscant una sortida a uns cossos que no tenen en la pràctica cap utilitat mantenir-los. Aquesta és la realitat, perquè cada vegada veiem com els cossos policials o paramilitars, com és el cas de la Guàrdia Civil, que és un cos que es regeix, dic paramilitar, perquè té una doble lectura tenen una funció militar, però que a la vegada tenen una funció civil. Eh? És un cos que es regeix per la disciplina militar, la Guàrdia Civil, però que està fun complint funcions civils, però que també a la vegada fan funcions militars, perquè són les que tenen la missió de protegir les fronteres espanyoles, les costes, eh? per tant tenen una funció de seguretat. I aleshores, si ja en tenim aquests, eh? per què serveix l'exèrcit? L'exèrcit només serveix i està format per fer la guerra, només per defensar les fronteres espanyoles davant d'un atac exterior. Si resulta que ja no tenim enemics que ens vulguin atacar, per què necessitem 130.000 soldats si amb 24.000 cobriríem les necessitats que se'n diu d'ajuda humanitària? A Ones de Pau mm, apostem clarament per la desmilitarització dels estats, per la reconversió de la indústria militar a civil, però al mateix temps som conscients de la dificultat que implica i de tots els interessos que impedeixen aquesta modificació. Ara bé, aquesta progressiva desmilitarització podria encaixar amb la política militar estrictament defensiva i no ofensiva, per, per començar per algun lloc, i simplement equipar un exèrcit justet, lo suficient, i després ja l'eliminarem quan la societat, quan les persones haguem evolucionat i no necessitem les armes, no? Però centrant-nos en, en aquesta defensa sense anar a l'exterior seria un primer pas. Pere, explica'ns si és possible això. Doncs sí. Si Espanya posés en marxa només una estructura militar estrictament defensiva, o sigui, estrictament defensiva vol dir que renunciés a portar la guerra a l'exterior o els conflictes a l'exterior, que això és el que seria desitjable, però doncs això representaria immediatament l'eliminació d'una bona part de les forces armades espanyoles. Per què? Perquè vols un exèrcit de 130.000 soldats si no has d'intervenir a l'exterior. Si aquest camí es posés en marxa, això voldria dir, i torno a lo que he dit abans, a que Nacions Unides tindria que tenir uns cossos propis eh, preparats per intervenir en els litigis internacionals entre dos estats. Si els litigis internacionals, els conflictes internacionals entre estats, la mediadora és Nacions Unides i té forces pròpies, cossos propis, perquè serveixen els exèrcits nacionals, només per mirar de fronteres endins. I per mirar de fronteres endins tens prou amb cossos de seguretat que no necessàriament han de ser exèrcits eh? i per tant es podria eliminar bona part, haurien de ser simplement defensius. I tot aquest gran armament al que hem, ens hem referit abans, eh? les fregates, els avions Eurofighter, avions de combat per disparar míssils, eh? els helicòpters d'atac, els submarins, eh? tot això, o els blindats, no faria falta, perquè això precisament són vaixells per explotar portar la guerra a l'exterior. Ara Espanya acaba de fabricar la més gran eh, vaixell de transport militar que es diu buc de projecció estratègica. Ja ho diu, buc de projecció estratègica cap a l'exterior, per portar la guerra a l'exterior, per anar a fer la guerra a mils de quilòmetres de distància. Aquest és el més gran que tenen, o un portaavions, que també té. Aleshores, aquest tipus d'armament no és defensiu i, per tant, es podria prescindir perfectament. Això voldria dir evidentment, que disminuiria la indústria militar espanyola perquè tot està engrescada en grans projectes militars, de grans projectes europeus i, i mundials, de la OTAN i amb Estats Units, i per tant hauria d'haver forçosament reconversió de la indústria militar, disminució de les forces armades, i el qual és desitjable perquè no es fa, perquè hi ha grans interessos, perquè existeix un lobby militar industrial. Allò que va dir Eisenhower quan es va despedir de la presidència dels Estats Units, de l'únic que m'arrepenteixo durant el meu període de president, és no haver pogut vèncer les pressions del lobby militar industrial, que en l'estat espanyol també hi són. I qui són? Pues el lobby militar industrial són la barreja d'interessos de persones concretes, que són els accionistes de les indústries militars, els militars eh, als comandaments militars, que després, quan abandonen l'exercici actiu, passen a treballar i a posar-se a l'endavant de moltes indústries militars o i d'alguns polítics conxabats amb aquesta política que tenen interessos. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Us en recordo només una dada abans d'escoltar l'Ignacio Barroso de l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala. Us recordo aquesta dada militar de la despesa prevista per l'any 2009, que és de 50 milions d'euros diaris. I ara sí, escoltem el final d'una altra entrevista que no havíem pogut acabar la setmana passada. L'Ignacio ens parlarà de la guerrilla a Guatemala i del que va significar la lluita armada com a resposta a les injustícies que vivia la població indígena i la població en general de Guatemala. Guatemala, da la impunidad a la pau. Cuéntanos un poco cómo veían los mayas entonces esta revolución que se estaba compartiendo y que intentaba pues agrupar al, máximo de, de población posible. Pues esa incorporación masiva se da pensando en que pues se piensa que, se va a triunfar y se piensa que se va a triunfar porque se tiene la verdad y la justicia y que la verdad y la justicia es suficiente para triunfar y la verdad y la justicia desgraciadamente no es suficiente para triunfar hacen falta armas y quien tenía las armas en Guatemala era el ejército eh, leyendo un texto de un personaje que decía que que los civiles en Guatemala habían sido carne de cañón dentro de una batalla de, la Guerra Fría. Realmente yo no creo para nada que, que, todo el movimiento revolucionario en Guatemala haya sido producto de la Guerra Fría. Al contrario, Guatemala poca ayuda ha tenido de ningún lugar, ni de la Unión <laughs> Soviética, por supuesto que eh, ninguno, ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de nada. Es decir, o sea, y claro, el movimiento revolucionario guatemalteco tenía muy poquitas armas, muy poquitas armas y el ejército, sin embargo, estaba muy bien preparado, muy bien preparado. Tenía todo el apoyo de los norteamericanos, de los yanquis, pero no solo, no solo. Ahí estaban los israelitas, los israelíes tuvieron un papel fundamental en la represión, los militares argentinos, y entonces comenzó en, en el 82, comienza una época de represión, los militares empiezan con la política de tierra arrasada y la política de tierra arrasada lo dice el nombre. Eh, lo primero que hicieron los militares fue retirarse de las zonas en conflicto. El ejército se retira hacia la ciudad, se retiraron del campo, se acuartelaron, permitieron que las comunidades enteras saliesen exigiendo sus derechos y a partir de ahí empiezan un barrido, un barrido, masacrando, destruyendo, asesinando es decir, en esos años 80, 82, 83, pues hay 440 aldeas desaparecidas del mapa, desaparecidas del mapa, arrasadas totalmente. Hay masacres en las que matan a comunidades enteras. Bueno, en, ahora después de la firma de la paz que se ha hecho la memoria histórica, pues eh, los datos que hay pues son de más de 200.000 asesinados, eh, un millón de desplazados internos, 400.000 exiliados en México, más de 33.000 desaparecidos. estoy hablando en un país que en aquellos momentos tenía un poco más de 7 millones de habitantes y unas cifras mm, son brutales pero que además no se conocen. O sea, la represión en Guatemala, la, guerra en Guatemala, nunca se ha conocido. O sea, decir, aquí se ha hablado, por ejemplo, de, la, de los desaparecidos en Argentina. Todo el mundo ha hablado de los desaparecidos en Argentina. Sin embargo, los desaparecidos en Argentina son menos que los desaparecidos en Guatemala. Y en un país con una población muchísima mayor. Argentina, eh, eh, la población argentina es muchísima mayor que la guatemalteca. Eh, la represión en Guatemala no tiene parangón en, toda América Latina. Pero, Ignacio, a ver si podemos mm, alumbrar de alguna manera este pasado tan oscuro, en el siguiente sentido. ¿Por qué, siendo una causa tan justa, la respuesta es tan injusta? ¿Por qué, siendo una causa tan justa, la exigencia de unos derechos mínimos, hay una respuesta tan brutal que aplasta cualquier voz que reclame cualquier mínimo derecho. ¿Y por qué? La población indígena se las carga todas. ¿Por qué sucede eso? Aparte del racismo y de esos intereses económicos. ¿Cómo se puede explicar entonces? por lo que tú has dicho, racismo, intereses económicos, es decir, o sea, porque, <clears throat> porque para los dueños de Guatemala, para la oligarquía y para los militares, pues hay dos cosas sobre las que no se puede hablar que es la tierra, es decir, plantear que se les quita la tierra, que la tierra hay que repartirla, está fuera de discusión. O sea, te pegan un tiro y, fuera. Y por otra parte, como un indígena, un maya, se le puede pegar un tiro impunemente, porque es menos que una persona, pues lo hacían con los lo hacían con los mayas y lo hacían con los con los estudiantes y lo hacían con los profesionales y lo hacían con los sindicalistas tenían un estado que les permitía la impunidad y les permitió la impunidad en todo. Mm, eh, tienen sus escuadrones de la muerte, tenían sus asesores de Israel, les sirvieron muy bien para mm, detectar sobre todo a la organización de la guerrilla urbana, es decir, las, las casas francas que tenían el movimiento revolucionario en las ciudades, pues muchas de las detectan pues gracias a los servicios secretos israelitas. El apoyo que recibe Guatemala de Israel para toda esta época de represión es fundamental. Y entonces, bueno, pues, pues hacen lo mismo que están haciendo ahora Israel, de que está haciendo en Gaza. Y si un palestino exige sus derechos y se le puede matar, pues porque es una mierda de palestino. Pues a un, un maya guatemalteco se puede matar porque es una mierda de indígena guatemalteco. Así de claro. Ones de Pau, a Contrabanda FM. ¿Qué valoración haces de la lucha armada como respuesta a todo esto? Mm, pienso que lo más positivo de todo, de todo este proceso revolucionario ha sido la incorporación del pueblo maya a, la vida. el pueblo maya hasta los años 70 estaba marginado absolutamente y, y como una cosa positiva es que se, incorpora a la lucha, empiezan a adquirir conciencia de que, de que son un pueblo, de que tienen derechos y que, sus derechos hay que exigirlos y tenerlos. Y bueno, el movimiento revolucionario no, no triunfó, pero esa incorporación que fue masiva en el movimiento revolucionario pues ha seguido en multitud de organizaciones indígenas y hoy los mayas están mm, luchando en Guatemala, en situación sigue siendo muy difícil y muy problemática y en condiciones eh, muy malas, pero siguen están luchando con organizaciones, junto a las organizaciones sindicales, junto a las organizaciones de ladinos pobres, junto a las organizaciones de, mm, democráticas que luchan por, por transformar Guatemala y transformar Guatemala en el sentido que planteaban los acuerdos de paz, eh, que planteaba uno de los acuerdos de paz, el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, en hacer de Guatemala un país eh, democrático, pero también un país multicultural, plurilingüe, eh, donde todos los guatemaltecos tengan los mismos derechos y todos los deberes, sean indígenas o no sean indígenas, sean blancos o sean negros, hablen castellano o hablen cachiquel o hablen man. Eh, esto, bueno, mm, es un, objetivo que se planteaba, que se planteaba el movimiento revolucionario, que se planteaba en los acuerdos de paz, que no se está cumpliendo, pero que hoy el pueblo maya junto a otras organizaciones eh, ladinas, los ladinos son los, blancos, los que no son mayas, eh, están luchando dentro de la sociedad civil, están luchando y, bueno, yo no dudo que, que, van a conseguir triunfar y que van a conseguir acabar con el régimen que continúa estando, existiendo en Guatemala de impunidad. El precio fue muy alto y también se podría decir que el precio sigue siendo muy alto, porque actualmente siguen habiendo muchos asesinatos, siguen habiendo desapariciones, pero eh, el, número más grande de desapariciones forzadas y de asesinatos eh, en ese periodo de, del año 60 al año 96 fue tremendamente grande. Claro, eh, efectivamente el, precio el precio de la lucha armada es muy alto, el precio ha sido muy alto, pero mm, ¿y cuál es el precio de no de no luchar? ¿Cuál es el precio de no ejercer sus derechos? Pues mira, yo solamente quiero recordar, por ejemplo, que en los años en los años 60, de cada 100 niños que nacían en Guatemala, solamente 35 llegaban a los 15 años. A decir, o sea, pues claro, mm, mueres luchando o mueres de hambre. Mueres por desnutrición o mueres pues es infinitamente mejor morir, morir luchando por tus derechos, morir luchando para que tú y, y todos los tuyos puedan comer, a morir de inanición lentamente. Mm, ¿Qué esperanza de vida tenían en Guatemala los indígenas, los mayas, en el año 60? ¿Y cuál tenían los ladinos? ¿Qué esperanza de vida tienen ahora los indígenas? Es decir, mm, Claro que el precio ha sido muy alto, eh, y el, claro que el precio de la lucha es muy alto, pero si no se lucha, también estás muriendo y estás muriendo sin llegar a ser persona, y por lo menos si luchas, mueres siendo una persona. Guatemala, da la impunidad a la pau. pues lo dejamos aquí, Ignacio Barroso, de l'Associació d'Amistat amb el poble de Guatemala, que té les seves oficines, entre cometes, a la Casa de la Solidaritat, al carrer Vista Alegre, número 15. Y eso, gracias Ignacio. Pues nada, gracias a ti. Yeah. acabem aquí el programa d'avui. Gràcies per sintonitzar Ones de Pau a Contrabanda FM. Us parla en Jordi Gallego i el proper diumenge a les 11 de la nit us espero un dia més aquí al 91.4 del Dial de Barcelona i també, si ens voleu escoltar per internet, ja sabeu que ho podeu fer al web www.contrabanda.org M'acomiado amb una frase de Mahatma Gandhi. Hem començat el programa amb en Gandhi i acabem amb Gandhi. No hi ha camins per la pau. La pau és el camí.